Ne închinăm, Iisuse bune, ție în Sfântul Sacrament, ce-ai voit să fie jertfă pentru Noul Testament. Ne închinăm, Iisuse bune, ție în Sfântul Sacrament.